Good morning. Отже, доброго ранку. Everybody awake? Всі прокинулися вже? I hope so. Сподіваюся. Habakkuk chapter 2. Отже, відкриємо, будь ласка, наші Біблії на книзі пророка Вакума, другий розділ. And uh, let's read the whole chapter. Давайте спершу прочитаємо повністю розділ. Нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облоді я стану, і хай виглядаю, що бачити, що він буде казати мені і що відповість на жалобу мою, і що відповість на жалобу мою. А Господь відповів та й сказав: Напиши це видіння і поясни на таблицях, щоб читач його легко читав, бо ще на умовлений час це видіння, і приспішає кінець, і не обмане. Якщо б протягнулося, чекайте його, бо воно конче прийде, не спізниться. Ось надута непроста душа його в ньому, а праведне житиме вірою своєю. І що ж, як зрадливе вино, так горда людина спокою не знає. Він роззявлює пащу свою, як шоол, і не насичується, як та смерть, і всіх людей він до себе збирає, і всі народи до себе згромаджує. Чи ж усі вони не складуть приповістки на нього, та згадки насмішливо йому не прокажуть? Горе тому, хто для тебе розмножує те, що не його. Аж доки це буде, горе тому, хто чинить тяжкою заставу на себе, хіба нагло не встануть у ті, хто тебе буде гризти, і збудяться ті, хто тебе попихає і за здобич ти станеш для них. За те, що ти грабував був багато народів, вся решта народів тебе пограбує за ту людську кров і за насильство над краєм, над містом та над усіма, хто мешкає в ньому. Горе тому, хто неправедний зиск побирає для дому свого, щоб покласти гніздо своє на висоті, і тим із рук злого врятованим бути. Нарадив ти сором для дому свого, щоб кінець учинити численним народам, і ти погрішився за душу свою бо камінь стіни буде кликати, і йому відповість волок із дерева. Горе тому, хто кров'ю місто будує, хто беззаконням встановлює город. Чи ж оце не від Господа Саваота, що народи трудяться для огню і мучаться люди на марність, бо пізнанням Господньої слави наповнена буде земля, як море вода покриває. Горе тому, хто свого ближнього напоює скелиху гніву свого, і поїть, що бачити сором його ти наситишся ганьбою більше, як славою. Пий також ти та показуй свій сором. На тебе обернеться келіх правиці Господні, ганьба ж на славу твою, бо насилля твоє над ливаном на тебе спаде, а грабунок худоби зламає тебе за кров людську, та за насилля над краєм, над містом та над усіма, хто мешкає в ньому, який дасть пожиток Бован, що його вирізбив творець його і відлив, і вчитель неправди, що творець його мав охоту чинити богів цих німих. Горе тому, хто дерево каже, збудись, мов щасливому каменю зрушся. Чи він буде навчати? Ось він сріблом та золотом викладений, але жодного духу в ньому нема. А Господь у своїм храмі святім мовчи перед обличчям його уся земля. Uh, yeah, okay. Just making sure our Bibles are the same. Okay. Well, last time, last night, we spoke about Habakkuk's struggle with understanding the plan of God. І вчора ми з вами говорили про те, як важко було для Авакума зрозуміти план Божий. And how that even though we don't always understand what God is doing in our lives, І навіть якщо ми часом і не розуміємо, що саме робить Господь в нашому житті, we still need to trust Him. все одно дуже важливо, щоб ми просто довіряли йому. And even though Habakkuk is kind of in the dark, і попри той факт, що Авакум наче знаходиться в темряві, he was still holding on to the promise of God. Він все одно тримався за цю обіцянку Божу. He says in chapter 1 verse 12, we will not die. І ось тут ми читаємо е, в другому розділі, е, в першому вірші, що не помремо. I don't know what God is doing, but we will not die. Тобто я не знаю, що там Бог робить, але я знаю, що ми не помремо. And we talked about it yesterday that he had some very honest questions for God. І вчора ми також з вами говорили про те, які такі відкриті, відверті запитання ставив до Бога Авакум. And he not only asked the question, now we see him waiting for the answer. І ми знаємо, що він не просто поставив ці запитання, а ось тепер ми спостерігаємо, як він чекає відповіді на них. And this quality of and this aspect of Habakkuk's character uh, really demonstrates something that we all need in our lives. І ось ця риса характеру, яку ми тут спостерігаємо, е, риса характеру Авакума, це якраз те, що потрібно для кожного з нас в нашому житті. This ability to wait on God. Тобто ця здатність просто чекати на Господа. To not move ahead in his own desires and his own will, but to wait for what God would say. Не поспішати за своїми бажаннями і по своїй волі, але чекати, що скаже Бог. It demonstrates a quality called brokenness. І якраз це все і демонструє ту рису характеру або ту якість, яка називається зламаність. If we want to move forward in the will of God. Якщо ми хочемо йти вперед за волею Бога, This is something God must produce in every one of us. То перш за все, Господь якраз і має і зробити в нашому житті цю зламаність. There's no way to go forward with God unless you're broken. Без Бога ми не можемо піти вперед, аж поки він нас не зламає. Oh, you can deceive yourself. You can think you're moving forward with God. Звичайно, можна обманути самого себе і подумати, ну, я в принципі йду вперед з Богом. But until the pride of our heart is snapped, Але насправді, аж поки не вирветься серця нашого ця гордість. And we are fully surrendered to І аж поки ми повністю не здамося, не підкоримося волі Божій. We're not going То насправді ми нікуди не просовуємося вперед. You know, we're just з a, uh, you know, one of those little electric toys <laughs> Просто як якась така іграшка на батарейках, знаєте, то ходить собі щось крутиться на одному місці. I'm a Christian. I'm a Christian. Я християнин, я віруючий. I'm moving. I'm going. Бачите, наче ходжу, рухаюся, нормально. You know? We're not going anywhere. А насправді ні, нікуди ми не рухаємось. But look at Habakkuk in chapter 2. Але давайте подивимось на Авакума в другому розділі. We talked about it a little last night. І ми про це трохи вчора згадували. I will stand on my guard post and station myself on the rampart. Ось ми читаємо ще, нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облозі я стану. And I will keep watch to see what he, God, will speak to me. І хай виглядаю, щоб бачити, що він, Бог, буде казати мені. Uh, a guard post and a rampart was basically uh, a, fortica- a fortification. По суті, сторожа та облога якраз і були цим укріпленням міста. Or kind of like the front line of defense going around an ancient city. Або іншими словами, це наче така передова лінія захисту, яка оточувала місто. It had embankments. Там були такі берегові укріплення. Sometimes moats or rivers around the city. Дуже часто навколо ось цього укріплення, навколо міста знаходилася річка, протікала. Uh, we talked about uh, Nineveh yesterday. Nineveh had an incredible moat going around it. Пам'ятаєте, вчора ми також згадували місто Мінева, і якраз навколо цього міста була величезна гарна річка. It was about um, 45 meters, almost a half of a football field wide. І ши- шириною ця річка була десь 45 метрів, тобто десь половина футбольного поля. And it was 17 meters deep. І глибина була 17 метрів в цій річці. You know, and so that was how mighty of a city Nineveh was. Тобто ви можете просто уявити, яким могутнім містом була Мінева. And so uh, it was the first line of defense. Отже, це була передова лінія захисту. And often these cities had watchtowers. І також в містах були такі сторожові вежі. And it's possible that Habakkuk literally physically is in one of these watchtowers waiting for the Babylonians to come. І цілком можливо, що в буквальному сенсі цього слова Авакум якраз і знаходився в одній із цих вартових веж, і він просто спостерігав, що відбувається, на сторожі знаходився. But spiritually speaking, this whole picture is used as a picture of prayer. Але в духовному розумінні ця ілюстрація теж застосована для того, щоб е, зрозуміти картину молитви. You remember what Jesus said to Peter, James and John in the Garden of Gethsemane. А ви напевне пам'ятаєте, що говорив е, Ісус в Гецеманському саду Петрові, Якові та Іванові. Keep watching and praying that you do not come into temptation. Пильнуйте та моліться, щоб не впасти на спробу. The spirit is willing, but the flesh is weak. Бадьорий бо дух, але тіло немічне. So like a watchman standing on his post and, and keeping watch over the city. Ось так само, як вартовий стоїть, знаходиться на своєму посту, на цій сторожі і охороняє все місто. Jesus says we're to be spiritually alert in prayer. Так само Ісус закликає нас, щоб ми в духовному сенсі пильнували. We're to watch in prayer. Щоб ми пильнували в молитві. To be ready for battle щоб ми були готові до битви. When we pray, God doesn't always answer us right away. Насправді, коли ми молимось, Господь не завжди нам відразу відповідає. You remember the book of Daniel. Пригадаємо книгу пророка Даниїла. Daniel humbled himself with fasting before the Lord and he prayed to God. Даниїл підкорився перед Богом, він постився і молився. But the answer didn't come for 21 days але відповідь не отримав аж протягом 21 дня. God heard the prayer the minute it went out of Daniel's mouth. І це однозначно, що Бог відразу почув молитву Даниїла, щойно він її промовив. But there was this spiritual battle that was taking place. Але в той же момент відбувалася ця духовна боротьба. You know, Gabriel's trying to bring the message to Daniel, but the prince of Persia is opposing him. Пам'ятаєте, Гавриїл, він мав принести послання Даниїлу, але в той самий час е, принц Персії, перс, е, персидський е, принц, він якраз протистояв Гавриїлу. And so, you know, God sends Michael, and Michael goes and takes care of the prince of Persia so Gabriel can get to Daniel. І тоді Господь посилає Михаїла, щоб Гавриїл міг спокійно добратися до Даниїла. And so Habakkuk, you know, or Daniel had to keep watching and waiting until he got his answer. І тому і Даниїл тоді повинен був пильнувати, чекати і молитися, аж поки він не отримує цієї відповіді на молитву. And so last night we began praying. We began asking God, didn't we? І ось вчора ввечері ми всі розпочали молитися. Ми всі звернулися до Бога, правда ж? And the minute those prayers went out of our mouth, God heard all of them. І щойно ми почали молитися, Господь почув всі ці молитви. But has he answered yet? Але чи відповів він вже нам на них? We may need to watch and pray and to keep praying. Нам потрібно чекати і перебувати в молитві. The Bible gives us a very special promise about this. І Біблія дає нам особливу обіцянку щодо цього. It's as as we wait upon the Lord, God promises to renew our strength. В Біблії говориться про те, що коли ми чекаємо на відповідь від Бога, то він обіцяє, що відновить нашу силу. Turn over to Isaiah chapter 40. Давайте відкриємо 40 розділ е, книги Ісаї. Isaiah 40. Сороковий розділ. Ісаї. And we want to read verses 28 to 31. З 28 по 31 вірш я зачитаю. Uh, do you not know, have you not heard? Угу. Yeah. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний, Господь, що кінці землі він створив. Він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум його. Він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спотикнуться, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, сили відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Those who wait for the Lord gain new strength. Ті, хто чекають на Господа, отримують нову силу. You know, you don't get tired. Не стомлюються. God revives you. Сам Господь він відновлює вас. But we have to wait for the Lord. Але важливо чекати на Господа. When we rush ahead in our own strength and our own will, then we get very tired. Коли ж ми по силі своїм, за бажанням і волею своєю поспішаємо вперед, то швидко змучуємося. And we feel like dying. І вже готові наче як померти. But wait, wait for the Lord. Але чекайте, чекайте на Господа. Back to Habakkuk. Повернемося до книги пророка Авакума. Here God tells Habakkuk, write down the vision. І ось ми читаємо, що Господь каже Авакуму, запиши це видіння. The idea here is get stone tablets, Habakkuk, write it down so nobody can erase it. По суті, що говорить Господь? Авакум повинен був взяти ось ці такі камені скрижалі і написати на них, щоб ніхто нічого не міг стерти. God saying what what I am saying to you is going to come to pass, write it in stone. Тому що Бог каже, що ось те, що я зараз промовляю, воно здійсниться, запишиться на камені. Now, today we can write something down and just kind of go, oh, God probably didn't really mean that, you know, Знаєте, часто ми зараз собі там в своїм щоденничках чи десь там щось записуємо, а потім думаємо, та насправді Господь, напевне, не хотів цього чи не мав на увазі, і швиденько постирали. Але я вам скажу, якщо на камені таке записати, то вже не зітреш. And God tells Habakkuk, write it clearly so that people who read it can understand it and run with it. І Бог також каже, що напиши чітко, зрозуміло, щоб люди, які прочитали, вони зрозуміли і могли з тим іти далі. And it's possible that since Babylon was coming, God had literal running in mind. He, he wanted these guys to read it and take off, you know. Щоб вони прочитали і бігли. І цілком можливо, що ось коли він каже бігли, що він буквально мав на увазі бігти, тому що вавилоняни вже наступали на місто. Тому швидше за все Бог хотів, щоб вони це прочитали, взяли і втікали. But he also wanted it written down so that when it happened, everyone would have, would know that it was the word of the Lord and they would glorify God. Але Господь також хотів, щоб це було записано, тому що коли це станеться, щоб люди могли прочитати, пригадати і прославити Бога. You know, God's word, the words written on the page, they become living to us when the Holy Spirit writes them upon our hearts. Слово Боже, от яке тут знаходиться, воно стає живим в нашому житті, коли Дух Святий пише його в наших серцях. And when the Holy Spirit writes something upon your heart, тому коли Дух Святий щось пише на вашому серці, it's good for you to write it down in a book. то дуже добре записати це. Have a щоденнику, наприклад. You know, get a journal. Заведіть собі щоденник. And when God speaks to you, і тому, коли Господь промовляє до вас, write it down. записуйте. Remember what God said to you. Щоб запам'ятати, що Бог сказав до вас. Then go back to that book every couple of months and just read through it and just remember what God is speaking to you. А через певний час, можливо, за пару місяців, просто повертайтеся до цих записів, перечитуйте, щоб пригадати, що саме Бог промовляв до вас. Don't forget the things that God is speaking to you. Не забувайте ті слова, які говорить до вас Господь. You know, I think that over time, as you walk with the Lord, probably your second favorite book in your library should be your own personal jour- І journal. знаєте, я вважаю, що за весь час вашої ходи з Богом, то другою улюбленою книгою після Біблії має бути вас щоденничок. What God has done in your life. Тому що те, що Бог зробив в вашому житті. That's an exciting book to read, isn't it? Це дійсно така дивовижна книга, правда ж? Do any of you read missionary biographies? Ви любите читати е, біб... що Біографії, біографії місіонерів. Really exciting books. Просто дивовижні книги, правда? Because it's like the book of Acts continuing. Це по суті продовження книги дій. But your life is a continuation of the book of Acts. Але я вам скажу, що і ваше життя це теж продовження книги дій. And your life, God working in your life is just as exciting. Тому що робота Божа в вашому житті така ж дивовижна. So begin writing it down. Отже, починайте записувати. Here, uh, God tells Habakkuk, though the vision tarries, wait for it. І е, тут Господь каже Авакуму, і хоча це видіння затягується, тобто не відразу відбувається, чекай. Now this is the hard part. І тут найважче. Because our flesh hates to wait. Тому що плоть наша не любить чекати. You know, nothing kills our flesh more than waiting. Ніщо так не вбиває, не губить нашу плоть, як очікування. I mean, I, I hate waiting. Я ненавиджу по очікувати щось. But often God makes me. Але часто Господь мене просто змушує. Um, today, as you know, our society is really built around speed, especially in communication. І ви, напевне, всі знаєте, що сьогоднішнє суспільство, воно все побудоване таким чином, що швидкість відіграє велику роль. You know, of course, we know about text messaging and Facebook and iPhones and all of this stuff, you know. Тобто ви всі знаєте, там якісь смс-ки можна відправляти або за допомогою якихось інших миттєвих повідомлень чи айфонів і таке інше. This is, you know, this is the modern day man. Оце ось така сучасна людина, стоїть постійно там клацає. Everywhere I go, I see people doing this, you know. Куди б я не пішов, всюди якісь люди такі ходять, щось там It's like, man, you know, я постійно дивуюся, як ви там своїм великим пальцем от таке щось витворяєте. You know, and just like, uh, I guess last year in the United States, some girl had to have surgery on her thumb because she wrote like 25,000 text messages in one month. Я таке, таке чув минулого року, що одній дівчинці в, в Америці довелося зробити операцію на великому пальці, тому що за один місяць вона написала 25 тисяч смс-ок. You know, and so we're into this uh, quick thing. I send something, you send it back. Instant message, І you це know? наче якесь змагання, таке конкуренція. Хто швидше? Я тобі відправив, ти мені, давай швиденько. And uh, I'm kind of old fashioned. I, you know, I, I just can't do it. You Я know? якийсь старомодний, ну в мене так не виходить, не I mean, можу. I really, when I have to send a text message on my cell phone, it is like torture for me. Ко- Щоразу, коли мені доводиться відправити смс, ну це як мука така I'm для like, мене. you know, Он так одним пальчиком собі You там know. щось прибиваю свій it мобільний. takes me a half an hour to say just hello, how are you doing? You Просто know, щоб just like- привітатися і запитати, як справи, півгодини ото натискаю. and so, but, but I got a computer, and so I know how it works. You know, you send something and immediately you're waiting to hear back. Ну, в принципі, не все так запущено. У мене є комп'ютер, тому я знаю, як це працює. Я відправляю листа, а потім чекаю, що має якась бути відповідь. Now, that is our generation. This is how we've been trained. This is how we've been raised. Але це наше покоління, тому що якраз так нас і навчали, так виховували. But the problem is is that God is looking for intimacy Але проблема заключається в тому, що Бог чекає, очікує оцих особистих стосунків. He is not interested in information. Його не цікава інформація. He's interested in intimacy. Його цікавлять особисті стосунки. He wants relationship. Він хоче стосунків. He wants real relationship. Справжніх взаємин. And that requires time. І це вимагає часу. And that requires waiting upon God. Це вимагає очікування, чекання на Бога. That requires us praying and having to wait for the answer. І це вимагає від нас молитви і очікування на відповідь на цю молитву. It, it involves us sometimes falling on our face before the Lord and and going through the scriptures. І часто це просто передбачає, що ми повинні ось так ницьма впасти перед Богом, молитися і просто читати. For hours. Читати писання годинами. God's not in, God's not in heaven, you know, with Facebook. Ви розумієте, Бог там на небі не знаходиться з Фейсбуком, і він відповідає на всі наші ці послання. Prayer is meant to be a dialogue. Тому що молитва це діалог, по And so суті. you go through the Bible and you look at the men that were broken. І коли от ви читаєте Біблію і дивитеся на всіх цих людей з зламаними серцями, And they were men and women who knew how to wait upon God. то ви помітите, що це ті чоловіки та жінки, які знали, як чекати на Бога. Look at uh, Exodus chapter 24. Давайте подивимося книгу Виходу, 24 розділ. And here we want to read just a couple of verses. І тут декілька віршів давайте зачитаємо. We want to read verses 12 through 16 of Exodus 24. Отже, не то відкрила. Книга виходу, 24 розділ з 12 вірша по 16. І промовив Господь до Моїсея: Вийди до мене на гору, і будь там, і дам тобі, тобі кам'яні таблиці, і закона та заповідь, що я написав для навчання їх. І став Моїсей та Ісус, слуга Його, і вийшов Моїсей на Божу гору. А до старших сказав він Сидіть на цім місці, аж поки ми вернемось до вас. А ось Аарон та Хур будуть з вами. Хто матиме справу, нехай прийде до них. І вийшов Мойсей на гору. А Хмара закрила гору. І слава Господня спочивала на горі Синай, а Хмара закривала її шість день, а сьомого дня він кликнув до Моїсея середини Хмари. I don't know how you understand this passage. Я не знаю, як ви розумієте ось цей уривок. But God says, Moses, come up the mountain. Але по суті, Господь каже, Мойсей, виходь на гору. So Moses goes up the mountain. Ну, Господь іде на гору. And he gets up there, and for six days God says nothing. Отже, Мойсей підіймається на гору, і шість днів Бог нічого не говорить. He waits six days just for God to speak. Шість днів чекає Моїсей просто, щоб почути Слово Боже. Now today, you know, maybe I could go like six hours. Ну, щодо мене, you know? то може я 6 би годин витримав. But if God doesn't speak in 6 hours, I'm probably like, well, I must have I probably didn't hear him right and I'm back down the mountain. Я вам скажу, якби на, на 7 годину Господь нічого не сказав, то я би подумав, ну, напевно, щось це мені здалося, спускаюсь донизу. And some of you are laughing because you know that you're probably only good for like 6 minutes. Я <laughs> деякі з вас <laughs> сміються, тому що напевно знають, що ви 6 хвилин прочекати не можете. But Moses waits up there for 6 days. Але Мойсей чекає на горі 6 шість днів. What was he doing? Що він там робив взагалі? Just waiting. Чекав. Just him. Просто він один. Alone. Один. Waiting for God to speak. Один однісінький чекав, щоб Бог проговорив. And on the seventh day, God speaks. І на сьомий день Бог проговорив. Amazing. Дивовижно. That's a broken man. Це дійсно людина зламаним серцем. That's a man who's saying, I don't have anything to offer unless you speak I ain't going down the mountain. Дійсно, людина, яка розуміє, каже, що в мене нічого немає, нічого тобі не можу дати, і я звідси не зійду, аж поки ти не промовиш до мене. This is what it means to be fully dependent upon the Lord for everything. І ось це якраз і означає, як ми повинні залежати від Бога у всьому. But let's look at another man in the Bible that was the opposite of Moses. Давайте ще на одного чоловіка подивимось, який був повністю протилежністю Моїсею. Let's see a man who, uh, who wasn't broken. Який не мав зламаного серця. Turn to 1 Samuel chapter 13. Це 1 е, Самуїла, 13 розділ. Перша книга Самуїла, 13 розділ. Yeah, and may get the right verses for you. Перша книга Самуїлова, 13 розділ. Let's read verses of chapter 13, verses 6. Шостий вірш. Um, through 12. Угу, по 12 вірші. When the men of Israel saw that they were in a strait. Yeah. А ізраїльтянин, а ізраїльтянин побачив, що скрутно йому, що народ був пригноблений, і народ ховався по печерах, і по щілинах, і по скелях, і по льохах та по ямах. А інші євреї перейшли Йордан до краю Гада та до Гілеадо, а Саул був ще у Гілгалі, а весь народ із тривогою поспішав за ним. І чекав він сім день умовленого часу, що призначив Самуїл, та Самуїл не прийшов до Гілгалу, і народ став розбігатися від нього. І сказав Саул Приведіть до мене призначене на цілопалення та мирні жертви, і він приніс цілопалення. І сталося, як скінчив він приносити цілопалення. Та ось приходить Самуїл і вийшов Саул, щоб зустріти його, щоб привітати його, і сказав Самуїл, Що ти зробив? А Саул відказав Бо я бачив, що народ розбігається від мене, а ти не прийшов на умовлений час тих днів, а фелестимлян зібралися в міхмаші, і я сказав Тепер фелестимляни зійдуть до мене до Гілгала, а Господнього лиця я ще не вблагав. І я вирішив і приніс ціле палення. Цікаво, так? Verse 11, because I saw that the people were scattering from me and that you did not come, Samuel, within the appointed days, and, and the Philistines were coming, I forced myself. I offered the offering. Ось ми читаємо в 11 та 12 віршах, як відповідає Саул. Бо я бачив, що народ розбігається від мене, а ти, Самою, не прийшов на умовлений час тих днів, а филистимляни зібралися в міхмаші. Ось і я, по суті, сам себе вблагав, вирішив що треба давати тілопалення. I did what I shouldn't have done because you were late, Samuel. Ну, я зробив те, що треба було зробити, але тільки те, що не треба було зробити, але тільки тому, що ти, Самуїл, запізнився. And whenever we find ourselves forcing ourselves. І ось щоразу, коли ми самі себе змушуємо щось робити, щось вирішуємо зробити. Pushing, pushing, pushing to make something happen. Так силою всі докладаємо зусилля, щоб щось там сталося. Almost guaranteed that you're in the flesh то майже 100% гарантія, що це відбувається по плоті. We make some of the worst mistakes in our lives at those moments. Якраз одні з найгірших помилок, які ми робимо в житті, це якраз в такі моменти. And I've got plenty of those mistakes. Я вам скажу, що в мене таких купа. <laughs> I'm not very proud of. І я цим не пишаюся. We need to learn to wait upon God. Нам треба навчитися чекати на Господа. A broken person prays much. Зламана людина багато молиться. An unbroken person prays very little. А незламана зовсім трохи. Jesus said, apart from me, you can do nothing. Ісус сказав, що без мене нічого не можете. But do we really believe that? Але чи дійсно ми приймаємо цю вірою? Do we live our lives as though we can do many things without Jesus? Чи все ж таки ми живемо таким, таким життям, вважаючи, що ми без Ісуса багато що можемо зробити? Or does our life communicate that Jesus, I need you every minute of every day. Чи ми, можливо, своїм життям постійно демонструємо наше бажання і нашу впевненість, що Ісусе, ти мені потрібен постійно кожної хвилини щодня. Well, we come to verse 4 back in Habakkuk chapter 2. Повернемося до книги пророка Авакума, четвертий вірш. And we read these amazing words. Ось тут такі дивовижні слова читаємо. Behold, as for the proud one, his soul is not right within him. Do you have that in chapter uh, verse four, chapter two? Ось надута непроста душа його в ньому. Does it read the same way in Ukrainian? As for the proud man, uh, his uh, verse five. Uh, be- behold, as for the proud uh, one, his soul is not right within him, but the righteous one shall live by his faith. Мгм. Ось надута непроста душа його в ньому. God's telling Habakkuk, the guy who's proud, his heart's not right. Бог каже Вакуму, що серце в гордої людини не є добре. This is a reference to Babylon, І цим він звертається до Вавилону. and more specifically, King Nebuchadnezzar. А точніше він говорить про царя Навуходоносора. The rest of the chapter, we're not going to go through it verse by verse. The rest of the chapter uh, goes on to highlight the arrogance of the Babylonian Empire. І по суті, ми не будемо зараз читати кожен вірш цього розділу, але тут говориться якраз про зневажливість і пихатість Вавилонської імперії. And God uh, goes on to prophesy judgment, future judgment upon them. І тут ми читаємо Боже пророцтво на суд для цієї держави. But notice verse 14. Але зверніть увагу на вірш 14. You might want to underline it. І навіть було б добре, аби ви підкреслили його. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Бо пізнанням Господньої слави наповнена буде земля, як море вода покриває. God was going to use the Babylonians. Бог збирався використати вавилонян. Not only to judge Israel, but to be glorified. He wanted to be glorified through them. Не тільки для суду над ізраїльтянами, але й для слави, щоб прославитися. And specifically, God is looking for glory in Nebuchadnezzar's life, and he wasn't getting it. І особливо він хотів побачити, як він прославиться в житті Навуходоносора, але цього не бачив. And so he had to break Nebuchadnezzar. Тому спершу йому довелося зламати Навуходоносора. And I think we all know the story, don't we? Я впевнений, що ви всі пам'ятаєте цю історію з царем Навуходоносора. Uh, you know, let's go there and just read a few verses. Але Daniel chapter 4. Давайте повернемося Відкриємо книгу пророка Даниїла, четвертий розділ, щоб прочитати. For seven years, this guy literally becomes like an animal. Просто по суті сім років ця людина як звір ходив і бродив. Here is the story of what happens. І ось ми читаємо цю історію. And I, I want to just spend the rest of the, the morning just talking to you about what happens to Nebuchadnezzar. І в принципі Е, решту частину цієї проповіді якраз хотів би поговорити про те, що сталося з Навуходоносором. And how God humbles the pride of our hearts. І як Господь він дійсно підкоряє і змиряє нашу гордість і пихату натуру. So please read with me chapter 4 uh, verse 28 to the end of the chapter and for us that's 28 to 37 verse 37. Uh, chapter 4 to 37. Yeah. Mm-hmm. It's 34 here. It's 34. Mm-hmm. Uh, does your 28 yeah chapter 4 because i know there's some differences does your mm-hmm. verse 28 begin all this happened to nebuchadnezzar the king it, it begins that way mm-hmm. so then we might have to go into chapter 5 for you a couple of verses okay start from verse 25 and go to uh-huh. the end yeah okay Отже, прочитаємо, будь ласка, е, Даниїла, 4 розділ, починаючи з 25 вірша і до кінця розділу. Усе це сталося над царем Навуходоносором. Доносором. На кінці 12 місяців проходжувалися він по царському палацу Вавилоні. Цар заговорив та й сказав: Чи ж це не величний Вавилон, що я збудував його на дім царства міцю, потуги своєї та на славу моєї пишноти? Ще це слово було в устах царських, коли з неба впав голос. Тобі говорять, царю Навуходоносоре, оце царство відходить від тебе, і від людей тебе відлучить, і з польовою звіриною буде пробування твоє, тобі дадуть на їжу траву, як волам, і сім часів перейдуть на тобою, аж поки не пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній, і дає його тому, кому хоче. Тієї хвилини виконалося це слово над Навуходоносором, і він був відлучений від людей, і їв траву, як воли, і його тіло зрошувалося з небесної роси, аж його волос став великий, як пір'я орлини, а його позорі, як у птахів. А на кінці тих днів я, Навуходоносор, звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене, і я поблагословив Всевишнього. І вічно живого хвалив я та славив, що його панування, панування вічне, а царство його з покоління в покоління. А всі мешканці землі пораховані за ніщо, і він чинить за своєю волею серед небесного війська та мешканців землі, і немає нікого, хто спротивився б його руці та сказав би йому, що ти робиш. Того часу вернувся мій розум до мене, і я вернувся до слави царства свого, і ясність моя вернулася до мене, і шукали мене мої радники та вельможі мої, над царством своїм я був поставлений знову, і мені була додана дуже велика величність. Тепер я, на вуходоносор, хвалюсь, величую та славлю Небесного Царя, що всі чини його правда, а дорога його правосуддя, а тих, хто ходить у гордощах, він може понизити. Amazing. Дивовижно. Amazing chapter about the sovereignty of God. Просто дивовижний розділ, який свідчить про суверенність Божу. Now again, try to put yourself in Habakkuk's shoes. І намагайтеся самі поставити себе на місце Авакума. He's seen the revival under Josiah. Він бачив, як за часи Осаї було відновлення царства. He wants another revival. І він знову ж таки хоче пережити ось це відновлення народу. God says, no, I'm judging. А Бог сказав, ні, тепер судитиму. God wants the gospel to go out to the whole world. Тому що Бог хоче, щоб Євангеліє йшло по всьо- е, поширювалося по всьому світу. And he's going to use the king of Babylon to do it. І якраз він зробить це за допомогою царя Вавилонського. Habakkuk has no idea what God's going to do, but God's going to raise up a young man named Daniel, and Daniel's going to witness to the, the emperor, and he's going to proclaim the gospel through the entire earth. Авакум взагалі не знає, що відбувається. Він не знає, який план в Бога, але Бог він підніме, зростить ось цю молоду людину по імені Даниїл, який підніметься і якраз протистане Вавилонській державі. You see how important it was for Habakkuk to trust God. І тому ви розумієте, чому так важливо було, щоб Авакум довірявся Богові. Even though he didn't see the future and he, he didn't understand what God was going to do. І це попри той факт, що він не бачив майбутнього і не розумів того, що зробить Господь. I mean, imagine that a, uh, a, uh, the, a pagan emperor proclaims to the whole kingdom. I mean, <laughs> God, собі... the God of Daniel, he is God. Ви просто собі уявіть, що ось цей цар поган, язичницький цар великої держави, він скаже, що Бог Даниїла, він і є Всевишній Бог. And everybody in the world hears about the God of Israel. І відповідно всі у світі знають про Бога Ізраїля. God is looking for glory in our lives. Бог шукає і чекає слави в нашому житті. What is standing in the way? А що заважає цьому? Well, very simply, we do. We're standing in the way. Все дуже просто ми самі ж і заважаємо. It's our pride, it's our flesh. Наші гордощі, наша плоть. What is what does it mean when I use the word flesh? What are we talking about? І коли я кажу плоть, то що це означає? I'm talking about our thoughts. Це наші думки. Our imaginations. Наша уява. Our desires. Наші бажання. Our emotions. Наші емоції, почуття. Our motivations. Ті мотиви, які рухають нами. Our will і наша воля, and our strength, our own strength. а також наша власна сила. When the Bible uses the word flesh, that's what it's talking about. І тому щоразу, коли в Біблії ми читаємо про плоть, по суті, якраз говориться про все це. It's the self-life apart from God. Це ця наша наше власне життя, яке стоїть проти Бога. And you know, we may be Christians, і ми можемо бути християнами, and living our lives totally in the flesh. але при цьому жити по плоті, абсолютно. We need to ask ourselves a question, who's on the throne? І важливо, щоб ми задавалися питанням, а хто сидить на троні? Nebuchadnezzar was walking along the, the walls of Babylon and, you know, just, oh, look what I've done. Згадайте, ми щойно читали про, про Новоходоносора, як він ходив вздовж стін Вавилону і казав, о, подивіться, це я все збудував. And God was wanting to sit on the throne. Але Бог хоче і має сидіти на троні. But Nebuchadnezzar was stealing all the glory in his life. Але Навуходоносор він всю цю славу собі забирав. And God broke him. І Бог його зламав. It took seven years to do it. Сім років знадобилося. You know, pride is the top of the list of things that God hates the most. І коли ми читаємо перелік тих речей, які ненавидить Господь найбільше, то гордість На перших місцях Pride is the sin of Satan. Гордість це гріх сатани. It's the root, the mother of all sin. Це корінь, початок всякого гріха. Every other sin we commit starts with me, I, self. Всякий гріх, який ми розпочинаємо, якраз він починається від слова я, від мене, все, що стосується мене. I don't care if it's adultery, I don't care if it's murder. І неважливо, чи це зрада, чи це вбивство, чи жадоба, будь-що. Lying, cheating, stealing. Брехня, крадіжки. It all begins with pride. Все починається з гордості. And in Proverbs 6 God says, I hate it the most. І в приповістях в шостому розділі ми якраз читаємо, що Бог каже, що ось ці речі найбільше ненавиджу. And that's why Jesus was always so upset with the Pharisees because they were just filled with it. Якраз саме тому Ісус так засмучувався в спілкуванні з фарисеями, тому що гордість заповню, заповнила їх повністю. Now, here's the crazy thing about pride. It's not, it's not a sin that God can deliver us from. І ось така якась, ну просто дивна річ про гордість, тому що це гріх, який, від якого Бог нас не може спасти. You know, if, if you're a drug addict, God can deliver you from that. Тому що якщо, наприклад, е, е, ви залежні від наркотиків чи від чогось іншого, Господь може вас звільнити від цього. You can pray to receive Christ in that moment never have another struggle with drugs in your life again. Тобто можна помолитися і буквально відразу звільнитися від залежності від наркотиків. God can deliver us from lust. Бог нас може звільнити від похоті. There's, there's all kinds of sins that God can deliver us from. Від всякого гріху Бог може нас звільнити. But when it comes to pride, he doesn't deliver us, he breaks us. Але що стосується гордості, то Бог нас не звільняє, а просто ламає. And that's why if you look at every true man of God in the Bible, God always breaks them. Тому, коли ми читаємо Біблію і більше знаємо про кожну справжню людину Божу, то ми бачимо, що Бог просто зламує їх. You know, you look at David, Подивимося на Давида, young shepherd boy, маленький пастушок. already writing songs for the Lord, Вже beautiful songs, чудові псалми пише для Бога, filled with faith, сповнений віри, takes on the lion, the bear, Goliath. перемагає і лева, і е, ведмедя, і Голіата. Samuel, the prophet, comes and pours the oil upon his head and declares him to be the next king of Israel. Або ж Самуїл приходить до нього пророк, е, на нього Єлей поливає і каже, що ось наш наступний цар. Man, you talk about having destiny in your life. You talk about having a reason to live. Тобто такі події ми читаємо, бачимо, що ось оця доля людей, ось як живуть вони. You know, David, what do you want to do with your life? What do you want to be when you grow up? Oh, the king of Israel. Ну, малесенький пастушок Давид, ким би ти хотів бути, як виростеш? Царем Ізраїлю. It's already done. The oil's on my head, you know. Нормально, я ж знаю, вже мене помастили єлеєм. Все. Here's a guy that knew he was supposed to be king. Тобто, малесенький, а вже знав, що цар. And yet this wild thing happens in his life where for seven years he's running around the wilderness with Saul trying to kill him. Але ось що стається? Сім років Давиду доводиться просто втікати по пустелі, ховатися, тому що Саул хотів його вбити. And David is so depressed and so messed up that he's actually acting like a maniac І uh, Давид before the door of a Philistine king. Давид не просто пригнічений, він по суті в депресії, він як іначе якийсь маніакальний синдром в нього. Він ганяє і перед е, перед філистимянами там прибігає, тому що він не розуміє, що відбувається. Uh, David comes to John, or Jonathan comes to David, and he said, David says, Jonathan, there is not a step between me and death. I'm a dead man. І коли Єнатан приходить до Давида, Давид йому відповідає: розумієш, між мною і смертю і півкрока немає. Я вже при дверях смерті. Isn't that wild? Here's a guy that's been anointed king and he's telling Jonathan, I'm a dead man. I, I'm not going to make it. Чи це не дивно? Ось людина, яку, яку єлеєм помастили бути царем Ізраїля, він каже, все, я мертвець. You see how you can let go of the promise? You see how you can forget what God says to you in your life? Хіба не бачите, як легко ми забуваємо обіцянки Божі, як ми легко забуваємо те, що Бог нам сказав? But yet God was working. Але Бог весь цей час працював. Even, even David, who had a perfect heart, even David needed to be broken. Навіть Давид, якого би здавалось, було досконале серце, навіть його треба було зламати. And it was in all that craziness and all that sin and all that flesh was coming out of David's life that God was doing his truest work in his life. І ось через всі ці гріхи, через всі ці якісь незрозумілі події, через плоть Давидову, Господь працював, щоб це справжнє чисте винести на, на поверхню. But you know, Saul didn't go through all that. Але Саул не зміг цього пройти. He was a man of flesh. Він був людиною плоті. Solomon didn't go through all of that. Соломон теж не пройшов. He was a man of flesh. Був людиною плоті. But David, he was the man. Але Давид справжній чоловік What Божий. about Joseph? Йосип. Here's a guy that has a dream that the sun and the moon and the 12 stars are going to bow down to him. Згадаємо про Йосипа. Який, який сон він бачив? Да, що сонце і місяць і 12 зірок всі преклоняються перед ним. I mean, you talk about a dream. Оце сон. He doesn't even know what it means. He just knows something big's going to happen in his Він навіть life. чітко не розумів, що це означає, але він знав, що це щось величне буде. And then for the next 14 years of his life, just unexplainable craziness. You know, he's a slave, then he's in prison. А потім ще ми бачимо наступні 14 років якесь незрозуміле божевілля. Спочатку його в рабство продають, потім він у в'язниці. And it's as though he enters this tunnel, this dark tunnel, and there's no light at the end of it. Тобто, наче як ото він в тунелі, а ось цього світла в кінці немає. And the only light that you have in that tunnel is what God says to you, the Word of God. Але все ж таки є той промінчик, це те, що Бог сказав йому. It's Боже the, слово. The thing that God has spoken to you. That's це your light. Ваше світло це те, що Бог промовив до вас. And if you forget that light, you don't have any light at all. І якщо ви забуваєте те дорогоцінне, що Бог сказав, то й цього світла взагалі немає. You know, and you lose hope. І ви втрачаєте надію. But it's in this place that God is <clears throat> he's snapping the pride. Але якраз ось тут в цьому тунелі, Бог і вириває у вас цю гордість. It's, it's at this place where God is, where we're dying to self and we're learning what it means to truly live for God. Якраз в цьому місці ми помираємо для своєї плоті і навчаємося жити по-справжньому для Бога. You see, God is looking to be glorified in us. Бог прагне бути прославленим в нашому житті. Everything God is doing in our lives today, right now, whether good or seemingly bad, is towards that goal. все, що Бог робить в нашому житті, в цей момент, чи це добре, чи погане, воно робиться для того, щоб досягнути ось тієї кінцевої мети. Ми часто говоримо іншим людям навколо нас, що в Бога є план для тебе. But a better statement would be God has a plan for your life in Jesus Christ. Але краще було б все ж таки казати, що Бог має план для тебе в Ісусі Христі. Because in Jesus Christ, it's no longer us who lives, but God lives through us. Тому що в Ісусі Христі не ми більше живемо, але Бог живе через нас. Right? I have been crucified with Christ. Я розп'ятий зі Христом. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. І не я більше живу, але Христос в мені. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. І те життя, яким я живу в своїй плоті, я живу через світло у сині Божим. Who loved me and delivered himself up for me. Який полюбив мене і віддав себе за мене. A broken person is just simply someone who is alive to God, dead to self. Зламана людина це та, яка жива для Бога і мертва для себе. Probably the two most broken men in the Bible. Напевно, якщо відкрити Біблію і почитати, то є дві найбільш зламані людини там. І ці люди були якраз наймогутнішими в Біблії. Мойсей і Ісус. It's only <laughs> those two men, both of those two men talk about their own humility. Ці е, ці обидві людини постійно говорять про свою смиренність. Moses calls himself the humblest guy on the earth. Мойсей каже, що я найсмиренніший хлопець ось тут на світі. Jesus says, "Come to me, for I am humble in heart, and you'll find rest for your souls." Ісус каже, що прийдіть до мене, бо смирений я серцем, і ви зможете знайти мир для своїх душ. It's a total paradox. Повний парадокс. Because they were broken, they could say, "I'm humble." Тільки тому, що вони були зламані, вони могли мати таку відвагу і сказати, що я смирен. But if we say that today, it might be a very proud statement for coming from us, you know? А от коли ми часом говоримо, що я такий смирений, то це навіть трохи і гордівливо звучить. Jesus said this. Ісус сказав так. He said, well, let's turn there. Turn to Matthew 21 verse 44. Давайте відкриємо Матвія, 21 розділ para de verses? Matthew 21 mm-hmm. and verse 44. Матвія 21, розділ 44 вірш. And that says, And he who falls on this stone will be broken to pieces, but on whomever it falls, it will scatter him like dust. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. The stone is Jesus. І камінь це Ісус. And we can either fall on him І ми або можемо впасти на нього and be broken, і розбитися, бути зламаними, or he will fall on us and scatter us like dust. або ж він впаде на нас і тоді як пил розчавить. Jesus s- said his desire for us is that we deny ourselves, take up our cross, and follow him. Бажання Ісуса це щоб ми відмовилися від себе, взяли його хрест і слідували за And ним. Jesus taught us to pray, Ісус він навчив нас молитися. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Він сказав, що нехай прийде царство твоє і буде воля твоя, як на небі, так і на землі. In heaven God's will is always done. На небі воля Божа завжди здійснюється. With great speed, great efficiency. Надзвичайно швидко, надзвичайно гарно. There's no resistance in heaven. Ніхто на небесах Богові не перечить. The angels never look at God and say, "Are you Ангели не дивляться на Бога і так, а ти впевнений, що ти хочеш це зробити? I don't know. I've heard the prince of Persia, he's Вони не сумніваються і не кажуть: "Ти знаєш, Боже, а я чув, що цей принц персидський досить таки могутній, може треба багато ангелів послати?" And so when we pray, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven, what are we really praying? І тому, коли ми молимось, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, то насправді про що ми молимося? We're saying, God, make my life a vessel in your hand that you can accomplish your will through. По суті, ми кажемо, що Господь, використай мене, нехай я буду інструментом, щоб досягнути твоєї волі, виконати твоєї волі, досягнути твоєї мети. Without argument, without resistance. Тобто ми не чинимо опір йому, ми не сперечаємось. You know, just here I am, Lord. Ось я, ось я, Господь. You, do what you want to do. Роби, що бажаєш. Now, the problem with brokenness is we can't break ourselves. Але цікава річ зламаності полягає в тому, що самі себе ми зламати не можемо. The only way to be broken is to that I know of is to fall upon the rock and learn to completely rely upon him. єдиний спосіб, як я знаю, принаймні я знаю, як можна зламатися, впасти на камінь і просто підкоритися. It's a, a work of the Holy Spirit in our lives. Це робота Духа Святого Святого в нашому житті. And it happens when we begin submitting to him. І це відбувається тільки тоді, коли ми підкоряємось йому. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven. Плоть і кров не унаслідують царства Божого. The flesh must die. Плоть повинна померти. Paul said, if you are living according to the flesh, you must die. Павло каже, що якщо живете за плоттю, то кінець цьому смерть. But if you are living according to the Spirit, then you'll put to death the deeds of the flesh. Але якщо за духом, то умертвляєте чини плоті. God has declared a death sentence upon my flesh, upon your flesh. Тому що ми знаємо, що Бог виніс смертний вирок на мою плоть, на вашу плоть. And the flesh dies hard. It doesn't die easily. І плоть не так вже легко помирає. You know, it's like getting dragged to the cross, kicking and screaming. Це не так, що вона пішла сама на хрест, а її тягнуть, волочать, а вона пищить, кричить і впирається. Was Jesus kicking and screaming when he walked to the cross? А як Ісус йшов на плоть? Чи він так кричав? No. It was amazing. He was like a lamb to the slaughter. Він дійсно як ягня йшов. Fully surrendered. Повністю підкорився. He didn't want the cross. Він не хотів бути на хресті. Father, if there's any other way, let this cup pass from me. Пам'ятаєте, він звертався до Бога, казав: "Якщо можна, нехай ця чаша у мене". His flesh didn't want the cross. Плоть його не хотіла бути на хресті. But he went. Але він пішов. And barely said anything і майже нічого не сказав. as they nailed the nails in, І майже нічого не казав, коли цвяхами його там as they продавали, stuck the spear in. і коли списа в нього стромили. Father, forgive them. They don't know what they're doing. Все, що сказав, що Отче, прости їх, бо не знають, що роблять. You see, as we surrender to the work of the Holy Spirit in our lives, God has to do the nailing. We can't do it. І зрозумійте, коли ми підкоряємося роботі Духа Святого, то сам Бог повинен вбити ці цвяхи в нас. Ми цього не можемо зробити. Jesus couldn't nail himself to the cross. Ісус не міг сам себе цвяхами прибити до Христа. We can't nail ourselves to the cross. І ми не можемо цього зробити. All we can do is carry it. Але все, що ми можемо, це нести цей All we can do is say, Lord, here I am. Все, що можемо зробити, сказати, ось я Господь, хочу жити для тебе. Fill me with your Holy Spirit, Lord. Сповни мене Духом своїм святим. God's plan for us this morning is glory. І Божий план для нас на цей ранок це прославити. God is not morbid. God is not into making us suffer. That's not his goal. Розумієте, Божа ціль це не умертвити нас і щоб ми страждали. All of the stuff that's going on in this life is looking forward to more glory and more wonder and more beauty than we could ever, ever imagine. Ні, все, що ось тут знаходиться на землі, воно все очікує цієї дивовижної слави, краси, якогось дива, яке понад наше розуміння і уяву. We're going to see Jesus face to face and then we're going to be like him. Ми лице в лице побачимо Ісуса і будемо як він. We're going to see stuff in the kingdom of heaven we can't even comprehend. І те, що побачимо в Царстві Небесному, ми навіть не можемо осягнути своїм розумом. And it's never going to end. It's going to go on and on forever and ever and ever. Але цікаво, що все це ніколи не завершиться. Воно буде постійно, постійно, постійно. We're never going to be bored. We're never going to be tired of it. Ми нам це ніколи не надоїсть. Ми ніколи не будемо нудьгувати там. It's going to be extreme joy forever. Це надзвичайна радість буде вічна in bodies that don't get sick or tired or die. Матимемо тіло, яке не хворітиме, не, втомлюватиметься, не помиратиме зрештою. We're going to have purpose. We're going to have we're going to be able to serve him in ways we don't fully understand right now. нас буде чітка ціль, коли ми зможемо служити йому тими чинами, тими шляхами, які ми навіть зараз не розуміємо. But now, right now, for now. Але наразі ось в цей момент. Can we just say, yes, Lord, here I am. Чи можемо ми просто сказати, так, Господь, ось я. You do what you need to do. Роби, що бажаєш. If I need seven years in the wilderness, then do it. Бажаєш сім років у пустелі? Будь ласка. But make me like you. Але зроби мене таким, як ти. Rather than this retreat, rather than doing what we often do, you know, and praying for the baptism with the Holy Spirit, І ви знаєте, я хотів би попросити, що під час цієї конференції, замість того, щоб постійно молитися про хрещення Духом Святим, you know, and having an afterglow, і щоб ми побачили ось це світло. Which is good, we can do that. Ну, це добре, гарно, можна так зробити. But let's think about this. Let's think about falling upon the rock. Але я вас прошу, давайте більше роздумувати про те, щоб зрештою впасти на камінь. And from the bottom of our hearts, saying, Thy kingdom come, Thy will be done on І earth as щоб, it is in heaven. і щоб дійсно з глибини серця ми могли сказати: нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. And this weekend, allowing God to do a brand new work in our lives as we surrender. І тому я вас прошу, що протягом цих вихіднів Дозвольте Богові зробити особливо нову роботу в ваших серцях, але тільки через вашу покірність. And maybe all God is asking of us this morning is just to to say, Lord, show me the things in my life that are more important to me than you. І можливо цього ранку все, що Бог хоче від нас, це щоб ми просто сказали ось так з розпростертими руками, що Господь, Покажи, що в моєму житті є таке, що для мене важливіше, ніж ти. And together let's nail those things to the cross of Jesus Christ. І коли Бог покаже просто разом прибити усі ті речі до Христа. Humble the pride of my heart and make me like you. Просто впокори мене, впокори гордість мого серця і зроби мене таким, як ти. Амінь.